Hei, vai ķēdes jau kājās? Viedokļi, pieredze, ieteikumi. Raidījums ķēdās. Sveiks, klausītāji! Ar tevi kopā raidījums ķēdās. Ir trešdienas, 4. decembra vakars, 2008, kā ierasts, mēs skanam ēterā. Šovakar uh, nelielas izmaiņas, ņemot vērā to, ka decembris ir ļoti piepildīts laiks, un mūsu komandā ir ļoti daudz studējošo uh, um, arī to, kas vēl mācās skolā. Un, tā kā šis laiks ir gan saspringts, tad šovakar kopā ar tevi būšu es. Um, ehm, Ierast esmu aizskatra balss um, Katrīna. Turpināsim tēmu, ko iesākām novembrī. Un, uh, ja klausies mūsu novembra raidījumu, tad jau zini, ka novembrī runājām par tēmu, vai kristietība un latviskās tradīcijas ir pretrunā viens ar otru. Un ciemos studijā kopā ar uh, Lindu un Alisi uh, bija koklētāja, etnomuzikoloģe Laima Jansone. Šajā, teiksim tā, pirmajā raidījuma daļā, kas skanēja novembrī, runājām par to, kas īsti ir tas latviskums un kā savienot šo latviskumu ar būšanu kristietim. Un, um, ja vēl neesat paspējis noklausīties šo raidījumu, droši to meklē arhīvā, gan Spotify, gan Hirdis. Un uh, šokar tad turpināsim šo tēmu. Ja novembra raidījumā vairāk runājām tieši par to latvisko aspektu, kas ir latvietība, kas ir folklore, kādas ir mūsu tautas tradīcijas un kā būt vispār latvietim un šo tradīciju turpinātājiem mūsdienās, tad šokar vairāk pievērsīsimies šim kristīgajam aspektam. Uz jautājumiem, ko mēs esam sagatavojuši, dzirdēs atbildes no katoļa priestera Jākaba Rodiona Doļas, kurš ir ierakstījis šīs atbildes balss ziņās, un tās mēs arī atskaņosim ēterā. Un Pie reizes arī, protams, dzirdēsi dziesmas, šoreiz vairākas, kuras priesteris Rodions ir izvēlējies tieši saistībā ar šī vakara tēmu. Pirms ķeramies klāt pie jautājumiem, lai skan pirmā dziesma. دوديات لقنا لعات بقنين להשתעשע וללקוט שושני כל דודי דופק, פתחי לי תמתי, שערי ציון, אשר אהבתי. ביתי אל תפחדי כי עוד אזכרך ומארץ רחוקה אקבץ בזורך עוד אבנך ונבנית ביופייך ועד גנו לראות בגנים להשתעשע וללקוט שושנים כל דודי דופק בתחילית ומתי שערי ציון אותי אל תפחדי כי עוד אזכרך ומרצח חוקה קבץ בזורך עוד אבנך ונבנית ביופייך שושני כל דודי דופק פתחי לי, תמתי שערי ציון אשר אהבתי Klausies raidījumu kedās. Esam atpakaļ pēc dziesmas pauzes. Atgādināšu, ka šovakar ar tevi kopā klausītājās mēs, Katrīna, un šovakar raidījumā pievērsīsimies tam, vai kristietība un latviskās tradīcijas, varbūt vispār tādas tautas tradīcijas, ir pretrunā, vai arī tomēr tur ir kaut kas vienojošs, un vai tās ir savietojamas. Um, tikko dzirdējām dziesmu, ko izvēlējās mūsu šī vakara uh, teiksim tā, atbilžu autors, priesteris Rudjans Doļa. Dziesmas nosaukums ir Cijānas vārti. Šī dziesma ir balstīta, balstīta dzējolī, kas nav gluži bībeles psalms, bet, bet ieteiktu, ja ir tāda iespēja šo dziesmu arī, arī paklausīties, jo tajā šie vārdi tiešām ļoti skaisti un runā par gaidīšanas laiku un, un arī pameklējot informāciju par Cijānas vārtiem noteikti klausītāji atradīsi ko interesantu un ko jaunu. Um, pirms ķeramies klāt pie jautājumiem un atbildēm, jo šovakar runāsim par trim tādām tēmām, par trim mūsuprāt, kādās komandas um, svarīgākajiem tādiem jautājumiem, kas varbūt, varbūt maisījās mūsu prātos un uh, uz kuriem mums šķiet, ka arī tev klausītāji varētu būt interesanti rast atbildes. Um, nedaudz par to, kā mēs vispār nonācām līdz šai tēmai. Mēs uh, domājot par to, ka novembris taču ir latviskuma mēnesis, kad svinam Latvijas valsts svētkus, un um, ir um, dažādi koncerti, pasākumi. Mēs ikdienā redzam ļoti daudz um, tādu latvisko rakstu zīmju, šallēs, cepurēs, um, uz krakliem, jakām, um, kad ir daudz, uh, daudz vietas tautas ciesmām tieši šajā laikā, un um, visapkārt mēs cenšamies arī kopt un parādīt to, cik daudz skaisti ir mūsu kultūrā un arī atkal celt gaismā un aktualizēt visu tradicionālo, mēs sākām domāt par to, vai kā kristieši mēs drīkstam tā līdz galam dziedāt visas tautas dziesmas. Tīpaši tādas, kurās varbūt ir runa par pērkonu tēvu un um, varbūt citām latvie, latviešu dievībām. Uh, kā tas ir, vai mēs kā kristieši varam nesāt šīs rakstu zīmes, un ja jā, tad, uh, tad kā mums pret tām attiekties. Un um, zinot to, ka decembris arī mūs, uh, mūs ievada svētku laikā, un uh, decembra beigās svinēsim Ziemassvētkus. Un arī tad ir šī sadursme reizēm, vismaz šķietamā, starp uh, latviskajām tradīcijām, kā zinām, laba bluķa vilkšana vai laimes liešana vai vēl kaut kas, un, uh, un starp šo kristīgo, kristīgo tradīciju, kristīgajām vērtībām un šo kristīgo svētku svinēšanas uh, veidu, tad mēs centāmies saprast un atšķitināt tad, uh, nu, kur ir tās robežas? Lai nav tā, ka kopjot uh, latvisko un savas tautas tradīcijas, varbūt to visu aktualizējot, vai nav tā, ka mēs pārkāpjam kādu robežu, kur nevajadzētu. Un, uh, nu, par to arī patiesībā bija mūsu pirmais jautājums, un šķietam arī vissvarīgākais. Un uh, jautājums, ko uzdevām priesterim Rudijānam Daļam, bija, vai svētkus var svinēt, apvienojot latviskās un kristīgās tradīcijas, un kur tad ir šī robeža tieši starp tradīcijām un algadievību, un lūko priesteris Rudions atbildēja. Vai svētkus var svinēt, apvienojot latviskās un kristīgas tradīcijas, kur ir robeža starp tradīcijām un elgdievību? Es nezinu, vai kāda vēl e, tauta Eiropā, kā latvieši, tik daudz uztraucas par elgdievību. It kā visas tautas ir kristīgas, uh, bet latvieši, kā pēdējie pagāni, aizvien ir uztraukušies par elgdievības tādu piekopšanas aizliegumu, proti, kas sakņojas vecajā derībā, un kurš arī ir pārmantots kristiešu vēsture kā nu, skaidrs elgdievības noliegums. Mēs ticam vienīgajam dievam. Taču šeit ir jāsaprot, ka kristīga tradīcija ir tā, kas ne tikai noliec, bet arī evangelizē un pārveido kultūru. Un e, tās, ko mēs saucam par lielgrievību, proti pirmkristīgo kultūru, mēs pazīstam no dažādiem avotiem par e, tās struktūru, par tās ticējumiem. Un e, tas, kas attiecas tieši uz latviešu tradicionālo reliģiju vai kultūru, kā lai mēs to tagad nosaucam, mēs e, par to zinām maz no tieši vēsturiska viedokļa. Ja, mums e, pieejami avoti ir tautas dziesmas, dažādi pieraksti, kas ir bija veikti e, no misionāru puses vai no dažu pētnieku uh, pavisam nesen jāsaka, jā, nu, arī kādus pirms kādiem pāris gadsimtiem. Tāpēc e, tas, ko mēs it kā uztveram kā tradicionālu latviešu to pagānisko kultūru, reliģiju, patiesībā mēs e, šeit e, to uztveram tā no mūsdienu viedokļa. Protams, gribu pateikt, ka kristietība mūsu zeme <laughs> jau ir uh, Eh, vairāk nekā 800 gadus. Jā. Un eh, šajos gadsimtos kaut gan Latvija nebija kristianizēta eh, viscaur, proti, kaut gan kristīgā kultūra šķieta šeit nebija. Nu, pilnībā iesakņojusies, ja, jo, piemēram, pēc Zviedru kara ja, misionāri to e, pamanījuši, arī jezuītu misionāri ir e, sūtījuši ziņas uz Romu, kā aizvien šeit tiek piekopta elgdevība. Taču mums ir jāsaprot, kā Dieva vārds šeit bija sludināts, evaņģēlijs bija pazīstams un e, evaņģēliskie uzskati caurstravoja arī šo tradicionālo kultūru. To mēs redzam arī citās misiju zemēs, Āfrikā, mēs to redzam eh, Amerikās. Proti, kad eh, pagāniskais savijās ar kristīgo. Ja? Un eh, šajā tieši tādā sinergijā ja, mēs redzam, ka kristīgais pārveido, ka kristīgais, ja tā varētu teikt, kristī šo pagānisko kultūru. Un e, tāpēc arī svētki, kas ir kristīgai kultūra, e, tie mēs zinām, vairāki svētki, e, liturgiskie kalendāri saistās ar Kristus dzīvi, taču to kalendāra piemiņa sākrīt ar saules mēnesi kalendāru. Un daudzi var pārmest, nu, tas tie taču ir pagāniskie svētki, nu, mīļie. No, nu, tad ir dabas cikli. Jā. <laughs> Mēs nevaram teikt, ka eh, saules saul stāvji jā, un saulgrieži, ka tas ir kaut kas pagānīgs. Tā ir daba, tā ir, tā ir tieši mm, tā, tas, kas ir eh, acīm redzams. Jā. Vistumšākais laiks vai vis, visīsākā nakts un tā tālāk. Tāpēc eh, mm, arī man ir jāsaka, arī, ka mani novērojumi personīgi šajā m, tik ļoti jūtīgajā attieksme pret. E, nu, Jā, mēs to teiksim, elgdevību, jā, bet, proti, pret tradicionālo latviešu kultūru. E, manuprāt, e, visvairāk ir novērojama tieši e, protestantiskai, pat ne luteriskai, bet evanģelistu vidē, kas mūsu tieši platuma grados, <laughs> ja mēs tā pateiksim, tomēr ir eh, kaut kas jauns, kas ir ienācis, jā, varbūt 90. gados. Proti, eh, tā, tās eh, Latvijas tradicionālās konfesijas arī jāsaka, nepievērš tik lielu uzmanību Un tam, lai nu, kā tik e, kaut kur e, nebūtu kāds auseklis vai kāda tradicionāla e, latviešu raksturzīme. Nu, tāpēc, jā, varbūt šeit nevajadzētu būt tik ļoti piesardzīgiem un noliedzošiem. Ja? Jo lūk, šī tradicionāla kultūra, kuru kāds tagad var uzskatīt par elgdevīgu, patiesība arī ir iespaidojusies, un arī ir kristīta, un šī nošķiršanās ir visnotaļ mm, mākslīga. Kā jau iepriekš minēju, vēl kāds jautājums, kas mums bija svarīgs un uz kur vēlējāmies rast atbildi, ir kā ir ar to latviešu zīmju nesēšanu, jeb kā priesteris Rudjans jau tikko ieskicēja, pieminot ausekli, ka no tā varbūt nebūtu tik ļoti jāvairās, tad um, to arī vaicājām um, vai kristieši, jo vairāk arī katoļi, vai drīkst vispār ikdienā nesāt latviskās zīmes? E, kā ir ar latviešu zīmju nēsāšanu ikdienā, piemēram, rokas sprādzi ar ausekli, krēklu ar saules zīmi, vai kristieši to drīkst darīt? E, par kristiešiem visam, kā es nu pat minēju, jā, e, proti, kristieši tas ir nu, diezgan plašs e, jēdziens. Un te jāsaka, ka kāds jā, evangelisks, protestantu kristietis nu, būs visai jūtīgs un es pieņemu arī izvairīgs no šādu zīmju, arī paturēšanas sev blakus. Jāsaka tā, ka katoļi drīkst, bet nepārspīlēsim to nozīmi. Ja? un nebūsim arī ar tādu maģisku domāšanu, nu, ak, vai, ak, vai, kas tā zīme, e, kas tā būs, un, un, un kā tik tā nav kāda <laughs> tur ļauna zīme, kas iespaidos gandrīz vai tā kā um, kāda tur bagātināta urāna e, gabaliņš, ja mikroskopiskais, kas, e, ja e, izplata radiāciju, un tagad man iespaidos. E, Kas man gribētu šeit eh, teikt, ir tas, ka arī e, kristieši, kā nu pat bija minēts, ir kristījuši ja, pagānisko kultūru, kristījuši arī pagāniskas zīmes, paši izmantojuši savas zīmes. Ja. Uh, Ja mēs to redzam arī senajās katakombās, eh, apmeklētās Romā, jā, tās eh, senās kristiešu kapsētas, eh, pazemju galerijās, mēs redzam dažādas kristīgas zīmes. Jā. Kristieši vispirms izmanto arī to pašu m, mm, tradicionālo zī, mm, zīmēšanas veidu, jā. un Jēzu arī sākotnēji attēloja vai nu kā Apolonu, vai nu kā Orfeju, jā, un pirmie Jēzus attēloja attēlojumi arī ir bez bārdas, jā, jo Jēzus ir tas labais gans, jā, un labais gans arī bija visnotaļ populārs tēls arī e, pagāniskajā e, mitoloģijā. Un, e, jā, e, redzot bagātāko mm, e, cilvēku, e, kāpus, sarkofāgus no marmura. E, Pirmajā gadsimtā, jā, vēl pirms Kristus, mēs redzam e, uz tiem tādus e, nu, viļņu rakstus. Jā, un, e, kāpēc e, viļņi tika izmantoti e, uz sarkofāgiem? Tā bija atsauce lūk uz Siksta upi, jā, tā mitoloģiskā, grieķu mitoloģija upe, jā, kas e, e pāri, kurai pārpeldot varēja nokļūt Hadesa pazemes e, mirušo valstība. Un lūk, e, e, kristieši arī turpināja tā sāku, savus sarkofāgus arī rotāt ar viļņiem, jau nedomājot e, par to Hades upi grieķu mitoloģiem. Kaut gan arī tā ir tā tomēr zīme pārnākšanai, ja lūk, viņa krastā, ja tā Jēzus valstībā, ja debesu valstībā un lūk. Tāpēc viņi turpināja attēlot uz saviem sarkofāgiem šos viļņus, jau atsaucoties uz mierīgajiem rāmiem, ūdeņiem, pie kuriem Kristus labais gans aizved, ja kristieša dvēseli. Lūk, tā savijās simbolika. Mums vispār simbolu pētniecībā jāsaka, kā mēs runājam par universāliem simboliem, ja universāliem simboliem, kas eh, ārkārtīgi dziļi arī mm, attēlojās eh, visdažādākos veidos eh, tautu mitoloģija. Ja? Slavens eh, props, eh, mīta un pasaku pētnieks eh, to arī minējis, un pēc tam daudzi mitoloģijas pētnieki to mm, ir arī mm, pārbaudījuši savu tautu kultūras, ja? ka mīts, pasaka un zīmes simboli ir e, visnotaļ universāla valoda. Ja? Proti, kāpēc, e, kāpēc, ko es gribu pateikt, ka auseklis, rīta zvaigzne, ja? E, tā pirmā gaisma, kas vēsti ja, rīta tuvošanos, ja? tas ir universāls simbols. Ja? Tāpēc, ja Itālijā viens no populārākajiem, vēl no seniem romiešiem uzvārdiem ir Lucifers, ja? proti, <laughs> Lucifers, kāds tagad var nobīt skatīties, bet nu, Lucifers arī ir tas eh, auseklis. Ja? Lucifers, proti, Lucifere, ja? Eh, tas, kas nes gaismu. Un tā tālāk, ja tas mitoloģiskais pasaules koks, ja? ko var redzēt arī puzara uzbūvēšana. Proti, viss e, arī varbūt e, pazīstamākais e, skandināviskā mitoloģija. Ja, tāpēc mums ir austras koks, tas saules koks. Ja. Nu, nu, te, tie ir universālie simboli, ja, kas cilvēkam ir salasami, saprotami un kas attiecas arī uz latviešu mitoloģiju. Ja, uz tiem tādiem, <laughs> nu, ja mēs teiksim, ja latviskā tradicionāla kultūra, nu, kāda man mēģina iestāstīt, ka Māras krusts ir kaut kas nu, tik ļoti Eh, tieši pagānisks, ja? nu, te man eh, tiešām negribas tam piekrist. Ja. Manuprāt, tas Māras krusta, te, te, es neesmu pētījis, ja tieši Māras krusta um, parādīšanos arheoloģiskajos uh, materiālos, uh, eh, pirmkristīgai kultūrai, kaut gan vēl pirms Meinarda mēs jau atrodam krustuņus, tieši grieķu krustuņa formu Latvijas teritorijā. Uh, e, tad, e, mm, tad e, tas tiek arheoloģija vidē traktēts kā kristiešu klātbūtne šeit, ne jau kā Māras krusta nekā tieši pagāniska zīmes valkāšana. E, tāpēc, e, jā, e, atceramies arī, ka zīmes netika izmantotas arī Par to mums arī arheologi liecina, ka tikai maģiskās zīmes, ja zīmes tika izmantotas arī kā, nu, kā iniciāļi, ja, kā teritorijas iezīmēšana, kā piedarības apzīmēšana. Tāpēc varbūt tiešām e, mums būtu jābūt arī ar tām zīmēm e, vienkāršākiem. Jā. Drīzāk nevis e, tie ir tādas pagāniskas latviskās kultūras, kas aizvien negrib jā, <laughs> pieņemt kristietību un kļūt tāda tīra un sterila lūk, atzīšanās, jā, proti tāda, tāda, tāda, tāda šis ticības apliecināšana, jā, atzīšanas ir no konflikta konfesiju latviešu valoda. Ja? Proti, tā nav lūk, e, šīs tādas mm, tā, pareizās kristietības apliecināšana, eh, un lai tā nav tāda, nu kā tikai arī, ja, eh, mm, arī eh, lūk, es nesāšu tādu rokas sprādzi, jā, lai, jo es neticu kristīgiem. Ne, drīzāk tā tomēr ir šīs piederības latviskai kultūrai zīme, ja, un līdz ar to mierīgu prātu, jā, tikpat arī nesā arī arī uz baznīcas karogiem ja, eh, uzīmētas, ja, gan, <laughs> gan, eh, gan, eh, gan, gan austras kokus, es redzu viena baznīca, ja, gan ausekļus mēs vairākas baznīcas redzam, ja, arī tieši pēc atmodas, es zinu, viena Latgales baznīca tieši ausekļa vitrāžu ir ielikuši. Tāpēc jā, tie, tie, ir, tie ir tradicionālas kultūras elementi, tie ir universālie simboli, jā, tas pats auseklis, ja jumta zīme, ja proti patvēruma zīme, ja e, mājas pavārda zīme. E, Tad tie ir universāli simboli, ja un, un, un tie e, var paust kaut kādu mūsu arī pārliecību, varbūt vēlmes, ja te varbūt kaut kas pat dziļi psiholoģisks mūsos šai zīmju mm, uztveršana. Taču te nebūtu jānoliec šeit vienkāršas cilvēciskas kultūras, uh, pamats. Tad tas nozīmē, klausītāji, ka vari droši turpināt nesāt savu latviešu raksta šalli, tēkraklu, um, rokas sprādzi, um, kādu rotas lietu, kurā ir šīs latviskās zīmes, jo, kā priesteris Rudjāns saka, tad um, nu, tā ir mūsu latvietības piedarības zīme, un um, tā neiet pretrunā ar kristietību. Um, jā, pirms uh, ķeramies pie trešā noslēdzošā jautājuma, ētrā atskaņošu vēl vienu priesteru radionu izvēlētu dziesmu, un uh, nedaudz papētot šīs dziesmas, pareizāk sakot, skaņdarba vēsturi, uh, iespējams atrast uh, diezgan interesantu informāciju. Um, skaņdarbs, ko dzirdēsim, ir uh, Glorija, bet uh, nedaudz neierastāka Glorija, ir īpaši, man liekas, mums, latviešiem, kur pierasts uh, pie konkrēta veida liturģiskās mūzikas. Glorija, ko dzirdēsim, ir no Misa Kriola, jeb Kreolu misas, to pagājušā gadsimta 60. gados ir radījis argentīņu komponists Ariels Ramīres. Šī mise ir gan populāra, tā bieži tiek atskaņota, un tā ir savā ziņā, teiksim, tā iegājusi vēsturē ar to, ka tā tapusi laikā, kad latviešu valoda vairs nebija vienīgā um, liturģijā atļautā valoda katoļu baznīcā. Šo misi viņš ir, um, ir rakstījis, uh, izmantojot gan tradicionālās mūzikas instrumentus, gan uh, izmantojot valodu, kas nav latīņu valoda. Un um, kreoli ir um, apzīmējums pirmo eiropiešu ieceļotāju ģenētiskiem pēctečiem Latīņamerikā. Tātad būtībā šis apzīmējums un arī šī mise sevi ietver gan Argentīnas, vispār Latīņamerikas vietējo iedzīvotāju, šīs tradīcijas kultūru, gan ieceļotāju tātad šo daudzo dažādo tautu um, un kultūru sajaukumu, un tas arī ļoti spilgti atspoguļojas mūzikā, un um, lieka vairs nerunāšu, klausīsimies šo neparasto skaņdarbu, kurā, manuprāt, tiešām ļoti veiksmīgi un ļoti neparastā veidā um, savijās tradicionālais un kristīgais. hombres en las alturas, en las pasa a los hombres. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. quitas los pecados del mundo. Atiende nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad. el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Amén. Tu klausies raidījumu kedās kā jau minēju, neierastā Glorijas versija. Ja tikai tikko ieslēdz rādījumu arī, tad uh, klausītāji šovakar ar tevi kopā esam mēs, raidījums gadās. Um, šovakar ar tevi esmu kopā es, Katrīna, un um, mūsu raidījuma tēma ir, vai kristīgās un latviskās tradīcijas um, ir pretunā. Es teiktu, ka šovakar jau uh, šī atbilde izkristalizējas, un um, domājot par uh, gan novembra, gan uh, šī mēneša raidījuma tēmu, Viens no piemēriem, kurā mums pašiem Kedās komandai nāca prātā šī miedarbība un saskarsme tradīcijām un mūsu tautas kultūrai un kristietībai, katolicismam, baznīcai, um, bija 15. augustā. Procesijas laikā mēs redzam, uh, ka piedalās jaunieši, parasti jaunieši, man šķiet, tautas tērpos. Un, uh, un tad mēs sākām tā domāt, kā, kā tas īsti ir, jo ik pa laikam varbūt... Uh, rodas asākas diskusijas katoļu vidē par to, kā tad vajadzētu svinēt svētkus, kur ir, kur ir latviskais, kur ir kristīgais, vai tas sadurs, vai tieši viņi iedarbojas. Un tad Aglons svētku laikā, redzot cilvēkus tautas starpos, tas šķiet kaut kā ļoti dabiski un nešķiet dīvaini un nešķiet, ka tas tagad iet pretrunās. Un turpinot runāt par šo, mēs nonācām pie trešā jautājuma, kas ir arī šokar mūsu redzījuma pēdējais jautājums – varbūt arī tev klausītājs šis jautājums kādreiz ir ienācis prātā, un par laimi priesteris Rodiens eh, šovakar mums dos atbildi, kādēļ ir tā. Bet um, tātad jautājums ir šāds, kādēļ Latviju sauc par Māras, nevis Marijas zemi? Ak jā, e, Māras zeme, jā, kāpēc Latviju sauc par Māras zemi? Un, e, protams, jau kāds latviskais neopagāns pārliecināts, ka nu, viņš jau noteikti zina, kas ir eh, šī māra, kas ir tik atšķirīga eh, Latviju eh, dieviete, ka tā noteikti nu, nekādīgi nav saistīta ar to jaunavu Mariju. Uh, viņš kļūdīsies. Jā, viņš kļūdīsies, jo Lūk, Māra mm, ir e, visspilgtākā liecība tam, e, līdzās arī e, dieviņam, jā, kas, kas arī dažas tiek pretnostatīts, ja Bībeles dievai, kristiešu dievam. Tā, tā ir liecība tam, ka e, kristietība, kristīga mācība, kristīga teoloģija arī pārveidoja šo eh, tradicionālo kultūru. Ja? Un eh, līdz ar to jāsaka, ka mm, jā, Māra eh, tas ir tēls, kas ir pilnībā iespaidots lūk no jaunās Marijas tēlu. Ja mēs skatīsimies plašāk šajā baltu slāvu Mm, panteona. Jā, mēs, mēs redzam šos, šos līdzīgus vārdus, mēs redzam šīs līdzīgas dievības un, un, un slāviem. Jā, arī ir, ir sieviešu dievība e, Morijā, kas, kas austa, saistās, saistās ar nāvi, ar, ar, ar zemes slapjumu. Jā, tieši zeme, kā lūk, tāds mm, universāls simbols e, sievietei Eh, un arī eh, lūk, eh, šis ir tāds universāls simbols ne tikai sievietei mātei, bet sievietei, kas, kas arī paņem cilvēku. Jā, tāpēc senajos apbedījumos mēs arī redzam cilvēkus guldīt uz zemes klēpi embrija pozē. Jā. Proti, kāpēc mēs par to sākām? Tāpēc, ka latviešiem lūk ir pazīstama pilnīgi cita māra, jā, nu, kas ir tik laba, kas ir tik rūpju pilna vilna par to cilvēku bērnu likteņi. Ja? Un, e, jā, viena e, populāra zinātniska e, latviešu grāmata par latviešu folkloru man nācās lasīt jā, tādu apgalvojumu, ka nu, latviešu dieviņš tas nav Bībeles jahve, ja? bet mēs redzam, ka arī Bībeles jahve tas ir tēls, kas arī attīstās ja? Bībeles teoloģijā, ja? jo kāds saka, nu, ebreju dievs ir tas ļaunais dievs, kas tur nesik tūkstošus nogalinājis, nu, kas ir pilnīgi aplams spriedums eh, no mūsdienu eh, skatu punkta raudzīties uz to tūkstošu gadu senu literatūru, jā, un kāpēc tur tie tūkstoši, eh, kurus Jāhva būtu nogalinājis, it kā ir minēti, jā, mums piltē ir pilnīgi mm, nu, mm, nevērība pret literāriem žanriem, eh, eh, dažādiem eh, literāriem paņēmieniem, jo Bībele arī var pētīt kā ikvienu literatūru. Un līdz ar to kāds arī apgalvojas, jā, ka lūk, Bībeles dievs, Jahve, nu tas nav latviešu dieviņš, kurš ir labs, rūpīgs, nāmetējs, jā. Un te, te nebūtu jāpiekrīt, jā, jo arī, mm, arī Bībeles dievs, jā, tas Jahves tēls attīstās, jā, attīstās. Um, pakāpeniski un eh, attīstās arī kā tāds, kurš rūpējas lūk, par cilvēka eh, šo eh, parasto cilvēcisko laimi. Jā, tas ir tas pirmais psalms, jā, eh, svētīgs ir vīrs, jā, kas nesako bezdevību padomam, un ka tam labi klājas, un tā nams ir. Mēs pēc tam lasām 120. Mm, psalmos, ka tā nams pildas ar bērniem, jā, vīnogas aug viņa nama pagalmā, un, un, un lūk, lūk, tā ir tā laime, jā, piedzīvot šo uh, E, mājas pavardas siltumu nu, un, e, un, un, un, un, un būt ar ģimeni kopā. E, tāpēc ir jāsaka, ka ar to māras tēlu latviešiem nu, būtu vien jālēpojas, jā, ka mums ir lūk šāds tēls, kas liecina, ka kristīgais ir iesakņojis mūsu zemē. Un kāpēc tieši atbildot uz šo jautājumu Latvija? Un jāsaka, arī Igaunija tiek eh, sauktas eh, par eh, Māras zemi. Igauniski tā ir Mārjama, mā, ar garo, ja, ar Mārjama, arī Mārijas, tātad Mārijas zeme. Ja. Mums atbildi ir atrodama šeit eh, Roma. 1215. gada šeit notiek 4. Laterāna koncils, un eh, tajā ne tikai pāvests Inocents III apstiprina eh, franciskāņu un dominikāņu regulas, bet arī apstiprina to, ka lūk, kristīgai baznīcai pievienojas jaunas zemes, e, Eiropas ziemeļus. Jā, ne tikai e, notiek mēģinājumi atgūt e, kristīgas zemes svētajā zemē, jā, dienvidos, bet arī lūk, kad tiek pazaudēta no saracēņiem dēla zeme, Jēzus zeme, proti, Svētā zeme, Palestīna, Izraela, Jūdeja, tad eh, lūk, jauniegūtas eh, zemes eh, mēs veltīsim jaunavai Mārijai, ja? Mārijai, ja? Jēzus mātei. Ja? Tad tā ir tā saikne ja? starp, starp Svēto zemi, starp Romu un, un, un mūsu Baltijas krastu. Ehm, tātad, eh, kad šeit ienāk eh, krustneši, mēs runājam par Livoniju, kas ir Latvijas teritorija un Dienvidīgaunija, un tāpēc eh, lūk šīs apzīmējums nācis no svētā krēsla Terra Marijāna, ja, kuru mēs jau svinējam, arī eh, lielu, skaistu eh, astoņu gadsimtu jubileju nesen, ja, 2015. gadā. Lūk, eh, tas ir tas pamats, kāpēc mūsu zeme tiek saukta par Māras zemi. Jautājumi un atbildes šajā raidījumā šovakar ir izskanējuši. Um, esam um, divu raidījumu laikā, gan novembra, gan šī vakara raidījuma, decembra raidījuma laikā, cerams, guvuši, ja ne gluži pavisam konkrētas un akmenī kaltas atbildes uz, uz jautājumiem par mūsu tautas, kultūras, folkloras un vispār tādu latviskuma, kas arī ir aktuāls mūsdienu pasaulē, saistību, miedarbību, pretnostatījumu varbūt kādā brīdī um, kristīgajai pasaulē. Um, bet ceram, ka tu klausītāji esi vismaz guvis varbūt plašāku redzesloku par to un aizdomājies, kas tad tev īsti ir latvietība, kas ir mūsu tautas kultūra, kāda tev ir ikdienā saskarsme ar folkloru, mūsu tautas tradīcijām. Mūsu nākamais raidījums, ar kuru iesāksim, un šoreiz tiešām tā, nu pavisam, pavisam iesāksim jau no 2025. gada būs 1. janvārī, kā ierasts trešdienā, 2008. vakarā, un tad cerams, ēterā skanēs atkal ierastās uh, ierastās raidījuma vadītāja balsis. Es šokar no jums, mīļā klausītāja, atvados. Atgādinu, ka šokar raidījums par tēmu vai kristietība un latviskās tradīcijas ir pretrunā. Gan šo, gan mūsu iepriekšējo un iepriekšējos raidījumus varat droši klausīties arhīvā, Hirdis un arī Spotify. Aicinām sakot arī mums līdzi raidījumam kedās sociālajās tīklos, gan Facebook lapā, gan uh, Instagramā. Un uh, raidījuma izskaņā, lai skan dziesma, ko arī ir izvēlējies uh, priesteris Rudens Daļs, kurš šodien atbildēja uz mūsu jautājumiem. Un uh, nedaudz atgādināšu, ka raidījuma sākumā dzirdējām dziesmu uh, par uh, Cijānas vārtiem, kas ir uh, Ivritā un uh, kur savijās, uh, savijās tradīcijas un dzeja. Tad dzirdējām pavisam neparastu Gloriju uh, no Misa Kriola un uh, noslēgumā – ja jau runa ir par, par latviskumu, noslēgumā lai skan priestieru Ronēna izvēlētā dziesma, ko izpilda folkloras kopa Ielaža, kas ir no Ludzas rajona, un šī ir tāda īsta Ziemassvētku laika dziesma ar nosaukumu Atīdāmi Ziemassvētki, un uh, lai patīkam klausīšanās, un tiekamies jau jaunajā 2025. gadā. Thank you. Tikko dzirdēji raidījumu Kedās. Seko mums Facebook un Instagram. Tiekamies katra mēneša pirmajā trešdienā, pulksten 8.00 vakarā.